I salavat i selam Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovim ashabima i njegovoj čistoj i čestoj porodici i svima onima koji budu slijedili pravi put do sudnjeg dana. A zatim, braćo, mi smo već govorili o tome da je jedna od najvećih fitrih i najvećih iskušenja boli ljudima koji hoće da idu pravim putem. To da se ispreti isprijeći šetan sa svojom vojskom i da im miješa istinu sa lađenom. I jedna od najvećih smutnji i najvećih iskušenja ovog umeta jeste miješanje istine i lađe, zaodjevanje istine u lađe kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zabranjujući to židovima, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Nemojte za odjevati istinu u laž. Nemojte istinu odjevati odjevo laži i predstavljati laž kao istinu, a istinu kao laž. وَلَا تَلْتُمُ الْحَقَّ I nemojte kriti istinu. Nemojte prikrivati istinu. Jer se laž ne može prikazati istinom dok se istina ne sakri. Pa ćemo za Allahovu pomoć danas govoriti o jednom od najraširenijih i najpoznatijih načina kako se ljudima pomiješa istina i laž. Kako se ljudi zbunjuju i kako se ostavljaju na nejasnom putu, a Allah subhanahu wa ta'ala objavio jasnu knjigu i poslao jasnog opominjača Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da pojasni taj jasan pravi put koji se jasno razkuje krivu pa jedan od tih najraširenijih načina i danas najzastupljenijih načina jeste krivo tumačenje. Pa kad mi pozivamo ljude, vratite se Koranu i Sunnetu, onda to čuju novotari i čuju oni koji imaju pokvarene nijete i cilje i onda i oni počnu uzvikivati Koran i Sunnet. I oni sa svojim imbjera onda kažu Koran i Sunnet, pa se svi zbunjuju kaže, pa evo i ovi pozivaju Koran i Sunnet. Šta je problem? Problem je krivo tumačenje. Pa mi, braćo, da ostane zapamćeno, napominjemo, da pozivamo Koran i Sunnet, ali prema razumijevanju Mohameda sallallahu alaihi wa sallam i njegovih ashaba. Pozivamo Kur'an i Sunnetu onako kako su ga razumili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni koji u tome slijede. E tako pozivam Kur'an i Sunnet. A ne da se Kur'an razumijeva prema nekim svojim namođenjima, prema subjektivnom shvatanju, odvojeno od bilo kakvog tumačenja ili kako ga je protumačio Muhammed sallallahu alaihi sallam, kako su to shvatali ashabi Allahog gospodinika sallallahu alaihi sallam. Zašto se Kur'an mora shvatati kako su shvatali prvi vjernici? Zato što su prvi vjernici ispravno shvatali. I nemoguće je da su oni bili u zavodi i da nisu razumijeli, da Muhammed sallallahu alaihi sallam nije razumio šta mu se objavljaju i da sahabi Ridvan Ullaha budu najbolja generacija Islama, a da nisu shvatili šta je to objavljeno Muhammedu sallaha i sallam. Zato se mora tako razumijevati. Koran se mora tako shvatiti. Šta danas radi? Danas, braćo, pozivaju Kur'anu i sunnetu, međutim, pod jednim krivim i dokrenutim subjektivnim tumačenjem, tumačenjem kako bi prilagodili Kur'an i sunnet, svojim strastima, svojim nekim dunjavskim ciljevima. Pa kaže nam Kajim Rahimahullah Zara, ovo krivo tumačenje dolazi ili iz neznanja, ili zbog strasti. Ovo kad kažemo, braćo, strasti, hela, ne znači strast trvuha i strast polnog organa, ne znači to. Hela znači strast da čovjek se polovi za nekim svojim mišljenjem, ubjeđenjem. Znaš što on tako shvati i što mora biti tako, bez obzira što nema nikakvog dokaza za to. I onda on to slijedi, ne može niko ništa da mu objasni. Pa neka tvrdoglavost, da nešto se njemu pričini držanje do nekog svog shvatanja i mišljenja, bez obzira na dokaz. Pa onda ljudi danas kaže, jednom sajim rađima Mullah Ta'ala, neki od njih znaju šta istinu. Ali ta istina im razgovara i oni oči je laž. I onda Kur'an i Sunnet tumače da bi potvrdili tu svoj laž. I to je jedna kategorija. Druga kategorija ne zna istinu. Pa onda tumači po svom nahođenju, kako su oni svata, kako svati na prvi pogled, to oni opet odošli u zavu. Ima oni koji ne znaju istinu i na prvi pogled im se nešto učini, ali to odgovaraju nekim njihovim strastima, da tako je, nekim njihovim ciljima, pa im se sve poklopi i onda idu za njih putem. Svi ovi skreću sa pravog puta i odlaze sa pravog puta. Na pravom putu su samo oni koji prihvataju Kur'an onako kako su ga prihvatili na stavi i tako ga razumiju i sve. Pa kaže Ibn Kajim, danas ljudi, tako njegovo vrijeme, prvo on sve svisti, šta on hoće, pa onda traži dokaz, znači. On je prvo nešto se zamislio. Šta on hoće, kako on hoće. Kako on hoće da se njemu, da njemu islam taj koji bi on slijedio, izgleda on da tako zamisli, a onda traži, ima li nikakvog dokaza da to tako bude. A kaže, oni koji slijede pravi put, oni ne imaju svog mišljenja dok ne pročitaju dokaz. Pa onda se povode za dokazima. Pa je pokornost Allahu da se pokoriš Kur'anu, ali je pokornost Allahu da ti Kur'an i sunnet upokoriš se. I da navijaš i Kur'an i sunnet da ide kako ti hoćeš. To nije izvadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako govori Ibn Qajim, pa kaže, najveći musibeti i najveća fitna i najgore stvari su se ovom umetu desile zbog pogrešnog tumačenja iz okrenutog tumačenja. Pa kaže, da li su prijašnji umeti ostavili put svojih poslanika osim zbog pogrešnog tumačenja? Da li su se u ovom umetu desile fitne, ubistva, da li se ohalarivala krv ljudi, krv muslimana, osim zbog pogrešnog tumačenja? Pa prva sekta koja se pojavila, Haridije, pojavili su se zbog pogrešnog tumačenja. Po ovo pogrešno tumačenje, nek dobro ostanemo u našoj svijesti kad neko stane pred nas, pa stane nam tumačenje. Da je to sebe svih zavuda. Jer šta je bilo sa Kalidijom? Prvi od njih je vidio Resula sa Allah, ali sada kako dijeli ratni plije. Pa mu se to nije svidilo. Pa mu se učinilo to nepravedno. Pa je rekao, Allah, gospodin, sada, ali sada budi pravedan. Vidi, nije on rekao Allahu poslanik sa ajet sebe budi nepravedan, ne budi pravedan. Šta je to značilo? Da je Allahu poslanik sa ajet sebe nepravedan. Svota njegovo subjektivno mišljenju i poimanje. Pa Allahu poslanik sa ajet sebe kaže ja sam povjerni kod gospodara Arša i on mi je povjerio objav svim ljudima i djelima, a vi mi ne vjerujete. Pa ko se Allaha boji i koji pravi dan koji ja nisam? E takve imamo i dan danas u našim satovima. Nešto se ne učini i odjednom ti si nepravedan i ne možeš nikakve pravde više dokazati. Zašto? Zato što to se uklapa u njegovu strahu. Zašto što je on zamislio? Ne uklapa mu se i onda ne, ne ima više pravde osim da je pravo ono što je on zamislio. Pa kaže, šta, kakav je efekt krivog tumačenja? Kaže, to je kao kad bi jedan ljekar izmislio ili formulisao neki recept za lijek. Pa napisao taj recept. Lijek za tu i tu bolest treba dodati ovoga, ovoga, ovoga, ovoga i napravi recept. A onda ljudi taj lijek koriste i vidjeće. A onda poslije njega dođe drugi doktor pa kaže, hoće da post, napravi taj lijek, ali kaže ovaj doktor prvi s ovi nije mislio na ovo, nego mislio nešto drugo i promijeni sastav lijeka. I ljudi ga počnu koristiti, ali nema više onog prvog efekta. Počnu se razbolijevati. Kad treći vidi da se ljudi počeli razbolijevati, kaže, ne, nije ovo mislio onaj prvi na ovo, nego mislio na nešto drugo, pa da ubaci neki drugi sastav. Pa se ljudi i dalje počnu razbolijevati. Pa četvrti dođe, ubaci neki drugi, nije kaže ovo mislio onaj, nego mislio nešto drugo. Pa ne pravi se tako, to se ovako, pa opet izmini, pa se još više ljudi razboljevaju. I još gore ovaj lijek izgubi svoj efekat. I na kraju, od tog lijeka praktično ne ostane ništa i ne ima kad svi umiješaju svoje mišljenje i svoje recepte i svoje intervencije ubrate tu, na kraju ostane se ljudi bez lijeka. Nema nikakvog efekta. E kaže, takav je efekat onih koji pogrešno tumače ovu vjeru. Na kraju ona, znači, najljude ostavlja tako izokrenuta i pogrešno protumačena, nikakvog efekta najljude ne ostavlja. Kaže Imam Šafevi, vraćeno Allah ta'ala, govorići o ajetu sure Amin Vam, da nam da li nije ti kolubi iz zivom fe jeste li ovne mate šabe ramin. Ili ti va el fitnati, vol ti va el te uvijem. Što se tiče oni u čijim srcima je zastrana, koji su već zastranili, oni slijede od Kur'ana ono što je nejasno. Želeći pismu i želeći pogrešno tuma, tumačen. Kaže na osnovu ovog ajeta, kaže imam šatiri, dva su temelja za pravi put i krivi put. Temelj za pravi put je u ovom ajetu definisanje i temelj krivog puta je ugao majicu definica. A to su temelj pravog puta jesu prvi dio. Oni koji je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje u ovom ajetu poslije ovih riječi i kaže gore vlasti kune te na ilmi je kuru na na na A to su oni koji su stanelici i temelici u svom znanju. Temelo znaju. Znaju ne, ne površno znanje, imaju temeljno znanje. Pa kaže ovi koji imaju temeljno znanje, šta je njihova osobina? Njihova osobina, obzirom da Allah svana tada kaže, oni u čijim srcima je boli, u čijim srcima je zastrana, koji su već zastranili, da oni slijede nejasne ajete. Ovi čije ta znanje temeljno, oni slijede jasne ajete. Pa mora navjeti jedan primjer, iako se može malo dužiti, da shvatite. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kad govori o Jusufu a.s. kad je došao samo iz zatvora kod onog kralja, vladara, pa onaj vladar kaže i liče kad je ono ladejna vekidu, a mi ti si danas opunemoćen i ovlašten. Kad mu je taj vladar dao da on upravlja riznicama i plodonima koji će se žestiti zato što će nas upospije sušati, kažu neki danas vidi Jusuf Ali Selam kod ovog vladara bio ministar i nije sudio po Allahovom zakonu. I slijedi ovu situaciju nejasno. Pa šta rade ovi čije znanje temelju? Oni slijede jasne ajete. A jasni ajet i samu stranicu prije kad uzmeš muskat i okreneš, jasni ajet i kaže Jusuf Ali Selam, onim svojim drugovima u tamnici kaže šta? Idil hukmu illa illa sud i zakon i presuda pripada samo Allahu. Amala Allah ta'budu illa hiya. Naredio je da ne obožavate i ne ibade činite nikom osim Allahu. Pa vidi ovo jasan ajet. I umjesto ovog jasnog ajeta, koji je također govor Jusuf ali se oni se zgrabili za jednu nejasnu situaciju. Pa šta rade ovi čiji je znanje temeljno? Ovu nejasnu situaciju gdje se njima čini da Jusuf nije sudio kako je Allah naredio, vraćaju na ovu jasne ajete gdje Jusuf Ali Selam kaže sud pripada samo Allahu. Zakon i presuda pripada samo Allahu. Pa kako je moguće da Jusuf Ali Selam čas to kaže, a poslije toga tako da ne radi? E tako oni čiji znanje temeljno slijede i ono što im se učini nejasni, vrate i protumače čine u onim jasnim ajacima koji govore o toj temi. Onim jasnim ajacima. A ako ne mogu nikako da ih vrate i pomire sa jasnim ajacima, onda se pomire i kažu, mi ovo prihvatamo ovo od Allaha, ali mi to nismo razumjeli. Amen nabi. Kao amen nabi. Kažu mi ovo vjerujemo, kurdom mi ne interrapina. Sve je to od Allaha. E ovo je jedan dio i ovo je pravi kup. Da se slijedi ono što je jasno, a ono što se učini nejasno, Pa vrati na ono što je jasno. Uklopi u ono što ti je jasno, ne može biti drugačiji. Pa će ti sve postati jasno. A drugi krivi put su ovi u čijim srcima je zem skresan. Oni su skrenuli. Pa sad traži da opravdaju to što su skrenuli. Pa oni slijede nejasno ja. Nedorečene stvari su jedi, a jasne ostavljaju I suprostavljaju Kur'an jedan drugom. Suprostavljaju ajete jedni drugima. Kao da je Allah sama tela objavio knjigu u kojoj je protorječnost. Na jednom, na jednom ajetu se kaže ovako, na drugom onako. Ne može, mora biti sve složeno i sve u skladu u Allahovoj knjizi. Jer Allah sama tada je tako objavio. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da je od nekog drugog mimo Allaha u Allahovoj knjizi bi našli brojna, brojne proturječnosti. Šta to znači da u Allahovoj knjizi ne ima proturječnosti i to je prva rečenica u Allahovoj knjizi. Velike li kitabu na rajbe fi, ovo je knjiga u kojoj ne ima nikakve sumčavosti, sumnje, nejasnoće, odnosno protu, proturječnosti nikakve. Sve je usklađeno i sve je istina u Allahovoj knjizi. Šta rade ovi drugi koji su zavodni? E, njihova glavna osobina da tra... prvo se odluče za nešto, a onda traže ima li dike kad dokaz da dokažu da je to pravo. Što su se oni krivo odlučili. I onda svojim strastima želje da udovolje, ali kako? Da opet to dokažu Kur'anom, da je ispravno ono što oni rade. Što je najveća pozvala. Jer neko kad radi nešto neispravno, i svi ljudi vide da je neispravno, i on sam zna da je neispravno, to je manje opasno i daleko manje opasno, neuporedljivo manje opasno od onoga koji radi krivo, a kaže ovo je pravo. Ovako treba se i drugi poziva da tako radi. E to je najopasnije, najveća pitanja. I to je njihova osobina. Prvo, da su oni skrenuli, a drugo, da slijede te nejasne stvari. Nejasne stvari. Pa kaže Rasul Salah, kad vidite ljude da slijede nejasne ajete, to su oni koje je Allah spomenuo u ovom ajetu, pa ih se pričuvajte.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 Kaže, od njih ima skupina koji umašu svoje jezike govoreći Allahovu knjigu, odnosno izokreću svojim jezicima Allahovu knjigu i onda kažu ovo je Allahova knjiga, a to nije Allahova knjiga i kažu ovo je od Allaha, a to nije od Allaha i na Allaha svjesno lažu, znaju da to nije istina. E tako su radili. Tako su radili, pa smo vidjeli kakva im je, kakva im je sudbina, tako da kao li hada, أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد draga braćo, kaže Abdullah ibn Mas'ud svojim učenicima i svojim savremenicima, kaže vi ste najsličniji židovima. Sve idete njihovim stopama. I zaista ovaj umet danas ide baš tim stopama židovskim. Pošto ne mogu ajete izokrenuti, i prevedeti priječi, ne mogu, ne mogu ajete izbristati iz Kur'ana, ali mogu šta? Protumačiti ih pogrešno i protumačiti ih kako njima paše i pokušati da izokrenu kur'ansko značenje. I u tome se uveliko trudi. Kaže se iz Kutub Rahimahullahu Kara u tekstiru ovog prethodnog rajta koji sam učio iz sure Ali Imran, kaže ovo Allah s nama tela govori o <laughs> šta se desilo njihovim ljudima, kako oni kažu, ljudima od vjerice ljudima od vjere, na što se ovdje misli? Misli se na njihovim svećenicima, tako, učenim ljudima. Šta se kaže, događa sa njihovim učenim ljudima? Prilaze se u ratu i onda ga izokreću, brišu, mijenjaju, pokušavaju prilagoditi nekim svojim interesima i trenutačnim sitnim ciljevima. Pa kaže svi skutu, ovo što Allah govori o židovima, mi danas dobro i jasno vidimo u ovom umetu. Da ljudi koji su od vjeri i za koje narod misli da su od vjeri, prilaze Allahovoj knjizi. I šta god im se svidi, i šta god hoće od unjavka, i šta god hoće od svojih strasti, onda traži po Kur'anu, po hadisu, ima li gdje ništa slično da bi se to moglo opravdati, dokazati i, i, i da bude to istina. Zašto? Kaže, zato što znaju da većina onih koji slušaju nisu shvatili suštinu one vjere. I većina onih koji slušaju ne razumiju na što upućuju ti kuranski rajci koji oni žele da dokaze u zavu. Zamislite to glopomuka, da se uzme riječ istine i da se njom pokuša opravdati laž. Da se uzme Kur'an i da se njime pokuša opravdati zavu. A Kur'an objavljen Zašto? Za pravi put. A mi bi sad ovi koristi Kur'an da, da ljude zavedu na krivi put. Nema veće pozvali. Zato sam napomenuo u prošloj godini. Pogledaj kako je Allah kaznio židove koji su bastali mrežu u petak, a vadili u nedelju da bi subotom se upetali u njihove mreže. U majmune ih pretvorio. Nije ih u majmune pretvorio za sve druge grijeve Ni za jedan drugi grije. A jeli su i kamatu, i otimali, i pljačkali, i varali, i lagali, sve su radili druge grije. Ni za jedan drugi grije. I izvinalučili, sve su radili drugo, ali nije ni za jedan drugi grije. I onda tako kazne. Ko za ovo da poka, da laž i lažu metodu, pozvalu prikražu pravnju. Da svoje, svoje strasti opravda i sine se vratu. Da li nismo mi prekrasili se vratu. E tako se danas pojavljuju i kaže te kutom, danas te vidimo na svoj strani. Pa nas Allah upozorava. Na što nas upozorava? Od ovog tankog gleda da se na njemu ne okliznemo. Jer šta je Allah uradio sa židovima kad su to uradili? Oduzeo im je eman, emane vođenja svih ljudi, rukovodjenja svim ljudima. Oduzeo im je to Pa im je učinio umjesto kako je prije bio učinio. وأني فضلتكم على العالمين Ja sam vas uzdigao iznad svih drugih naroda, iznad svih drugih svjetova. Koga? Židove Allah bio počastio iznad svih drugih svjetova. Nakon što im je sve, sve te počasti ukazao, kad su oni iznevjerili i počeli da krivi put prikazuju pravi, onda im je Allah to oduzeo. Pa je učinio od kakvih? Od el magdubi ali, od onih na koje ste onda brali sahrbio. Pa su oni danas narod koji je Allah proklav. Oni su danas proklav narod nakon što su bili počašćeni narod. Pa Allah je ovaj umet počastio. Počastio ga Kur'anu, počastio ga pravim putom, počastio ga Muhammedom sallallahu alaihi sallam, sunnetom Allahu kosmanika sallallahu alaihi sallam, najlakšom vjerom, savršenom vjerom, najlakšim putem do dženeta. Ovaj umet je Allah počastio savršen, najboljim šerijatom, savršenim zakonom. Lahkom vjerom, prirodnom vjerom. Pa ako ovaj umet bude postupo ko židovi, Allah s panom dana će ih oduziti tu da budu u vođe. Pa šta je Allah uradio? Zašto? Pogledaj, analiziraj te istorije. Zar je emelijski hilafet propo osim radi toga što su emelijski kadije i sudije i vladari počeli iskrivljavati i krivo tumačiti vjeru. Pa je Allah uništio i došli su abazije. Kad su abazije propali? Onda abazijski hilafet je propo onda kad su dali podršku šijama i mortezilama, zalutali sektama, Pa je Allah dao Mongole da uđu u Bakar i za četire dana popiju, pobiju milion i pol ljudi. Milion i pol ljudi. Za četire dana. Pa sve strane sa zemljom. Ali nije Allah dao da propadne ti. Pa je Allah dao Osmanlije. Pa dok su Osmanlije pravo govorili, Allah stano sada je dao carstvo od Beča do do nakraja Perzije. Međutim, kad su počeli krivo govoriti iz okresa Kur'an i Sunnet, šta je Allah dao? Gdje su danas? Gdje su s nami raz? Jesu oni danas vazali židovski? Jer oni danas se udvaraju u veću? Molimo vas, sve prince i nas tam kod vas, ovi kažu, ne, niste vi. Pogledajte kako Allah ustvario. Na svakim ko tako krene. I na najsitnijem nivou. Pogledajte kako je Allah stvarno tada počastio neke ljude Kur'anom i vjerom i slavom. Pa su u džamijama. Pa klanjaju. Pa drže kutve. Ali kad počnu krivo govoriti, Allah mi poniju. Pa i taj narod omalovrađava. Ne poštrije. Ali Allah će dati drugi zamijenice, drugi. Pa kaže Allah s.a. kada uslova i Muhammed, wa in te kaolla, jestezi il kaume na bajrakom, tom me laja kuna na misalakom. Ako se vi od istine okrenete, Allah nešto ništa našto, ali ako se vi od istine okrenete, on će vas zamijeniti drugim ljudima koji onda neće biti kao vi. Allaha molim da nas ne zamijeni drugim ljudima. Amen. Allaha molim da nas sačuva od krivog tumačenja i puta židovskoga. Allaha molim da nas učine od onih koji se neće slobodniti za ličnim strastima i prozirima, nego će se slobodniti za Koranom i sunnetom Allahog poslanika Korana. Da nas učine od onih koji će se pokoriti, a ne od onih koji će tražiti opravdanja za svoje zavode i za svoje pogrešne poslije. Allaha molim da nas sačuva grijeha, harama, da nas sačuva širka i kufra, da nas učusti na pravom putu, da nas sačuva od novotarija i od novotara, da nas sačuva od svake zavode, da nas učini od istinskih sebenika i stena. Allaha molim da nas u džene zvede i spasio džehennama. Allaha molim da nas u džene zvede i spasio džehennama. Allaha molim da nas u džene zvede i spasio džehennama. Allaha molim da nam vi gospodi sramote sakrije. Allah voli da nam grije oprosti, oprosti samo se srti, da priđe preko ružnih postupaka naših. Allah moli da nam grije od onih koji se mnogo kaju i tih par čine, koji se brzo vraćaju kad posvrnu i pogriješe, koji se brzo kaju kad pogriješe, Allah molim da nas u žene tvrde i spasio žihannama. Allah molim da nas učvrsti na istini, Allah molim da nas učvrsti na istini, Allah molim da nas učvrsti iskrenošću, hrabrošću, nepokolezivošću, razboritošću. Allah molim da nas sačuva od brzoklatosti, da nas sačuva od brzoklatosti, da nas Allah smano tjela obrste saburom, strpljenjem i izdržljivošću. Allah molim da nas izvene sve i spasio mihanam. Molim Allah smano tjela da izvijeći naše bolesti. Molim Allah smano tjela da izvijeći bolesnike. Molim Allah smano tjela da izvijeći bolesnike. Molim Allah smano tjela da izvijeći naše bolesne. Molim Allah smano tjela da pomogne dužnicima da vrate svoje dobro. Molim Allah smano tjela da uputi narod dubnice molim Allah Subhanahu wa ta'ala da uputi narod Kalesije, molim Allah Subhanahu wa ta'ala da uputi narode Bosne, da uputi narode Balkana, molim Allah Subhanahu wa ta'ala da budemo sebebom upute, molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ovaj džemat i ovaj mjesečit bude svecionik upute, da bude svecionik upute, da bude svecionik upute ovom narodu, da ovaj narod prepozna pravi put i da nas ovaj narod podrži na pravom putu i da nam bude podrška na pravom putu, molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas u džennet vredi spasi od džahnema. Allaha subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo i na početku i na kraju. Allaha slavimo i na početku i na kraju. Allaha veličamo i na početku i na kraju. Alhamdulillahi rabbil alamin wa akhir salam.